ki, Allah sonunu əzbərlətdirdiyi halda 23 ilə vəhiy olmuş dini ki, kimsə ki, hələ filan yerdə iki dənə dərsi olacaq, bir cümədə olmuşam, yerdən kitab oxumuşam, adın familiyası bilmədiyim, bilmədiyim kitab, kimin tərcümə edədiyim, bilmədiyim, tərcümə edəndə o qatqıları var, filan yoxdur, danışırsan, hepsi mümkündür ağır məsələdir. Məsələn, bizə deyirlər ki, siz alimləri yox, elm əhlini götürürsünüz. Mən məsələn, bizə siz də alimlər sözlərini yox, açadın sözlərini yox, elm əhlini götürürsünüz. Elm əhli, elm alim də elm əhli. Elm əhli. Yəni bu saçların tələbələri, tələbələri deyir. Hə, onlar deyir ki, bir elm alimə demirlər. Onlar kimlə götürüblər? Başdan qayadan. Tez-tez dedi, orada olan murciyar, olan şeyxlər var, doktorlar var. Məsələn, İbrahim Quhuli təkirlər, Abla Rəzi. Adları təkirlər. Hə. Razılaşar. Bu söhbətdə kimlə dağlaşır? Kimin yanında öyrəndi olar? Buraxdığı məsələ burada sən cavab verir. Kimin yanında öyrəndi? Hərəsi, heç olmasa da azı da 20-30 nəfər şey yoxdur, vəbdə maşın. Təbii ki. Alim kimi ki, yaxşı, deyək ki, onlar öyrənməyiblər. Alimin, sən hardan öyrənmişsən ki? Ərəbcə bilirsən? Həmin onun çünki ərəb dil bilirəm bu Kəfan oxuyur. Kitablar ondadır, şərhlər var. Məsələn, Kövzan Zəhlə başqa şərhlər var, oxuyur da deyirik də deyir. Yəni on daha şey insan telefonundan bəlkə də üzün görün bəlkə çox onu dinləmir. Bəlkə də onun rast gəlmiş. Yəni bu söhbətlər onca deyil ona görə. Ancaq oxuyarsa məsələdir. Oradan buradan yığılmış uşaqlar var, alimə işləm, alimə işləm, onu yığıb oxuyurlar. Oxuqlar odur. Hangi olaraq oxuduğu bir alim oxuyur, bir alimə təqdim etsə o olaraq xeyirli olur. Təqdim edəsələr, bir bir alimə, onlar çox xeyirli olar. Heç onu deyər ki, bu məzhəblə gedir, hə? heç olmasa bu. Amma insan ki, nəfsinə xoş gələnlər götürür, mənə sərs eləyir, mənə uyğun gəlir, mənim deyək ki, tutduğum yola, hə? zəlalət olur. Ki, insan özünə, nəfsinə uyğun gələni götürür, onun yerdə qalan tərk edir ki, İmam Əhmədin ki, belələr günlük olar. Nəfsinə uyğun gələnlər götürür, günlük olar. Hər alimdən özünə tərk eləyənlər götürür, oradan üç, buradan üç. Allah Allah. Axı sən belə də deyirlər. Elə deyirlər ki, bəyə, Şəhbazdan sələf deyil. Yəni bizim sözünü bilir ki, sələfi yoluna qırar. Ona deyir ki, gəl Şəhbazdan tərəfdən kənarda olmalı, yəni bu tərəfdən kənarda olmalı. Yəni Şəhbazdan elə havarı o deyil. Amma Şəhbazdan mikrofon yaparsa söz gətirər. Deyirlər ki, murci. Şəhbazdan qarşı açsam 4-5 dənə kitab mənim bir maşımda davamlı. Rol kitablarımızdan yəni. Gecə gündüz oxuduqlarımızdan biri Şəhbazdan biri mühasirələrdə olur, gedir rahat, nə olur, münasib fətvaları, münasib alimləri tutmuşlar, rahatdır. Amma ona görə, transfer sizə deyilən şəxs, nə namazı, nə də dahildir. Yəni, mühasirə heç biri üzr görməyiblər, konkret təşkil ediblər. Və deyirlər ki, namazı ittifaqla tək edən kafirdir. İşte şey, icma yoxdur bundan. Bax yox, mən mən danış verirlər, iş verirlər. Sən filan köşkün danışsan, bir sən kimməyin gələr, bir hafta danışır. Sən köşkün gülməlidir. Yəni sən yox, o deyən adam. Bilirəm, o qədər gülməlidir. Elə istəsən bu dəqiqə telefonda qoyaram, şəf oldan sözünü, şəf oldan dinlənir ki, cahillik, üzürdür, təqlid, üzürdür, təqlid, üzürdür. Şəf oldan necə üzür görməsin ki, bunu Peyyambar sən görür. Yəni yol bir dənədir. Biz bir nəfərə təqdim o Allahı Rasuluna Şeyhullah onu deməsə, ya da xəfa edəm ki, amma deyir axı. Şeyhullah həmən ki, haqq yolda da deyir onu. İstiyoq deyir, çıxarın, sən maşına kitab gətirir. Sən telefonu çıxarın, bunlar ərəb dilini qoy tərcümə. Konkret deyirlər ki, yox, deyən, amma mən inanmıram ki, səsim oraya qədər çatar. Oraya yox, qalırsa yaxınlaşsın. Yaxınlaşsınlar da, ixtiyar sahiblər. Ona görə işlərdə marşılı. Sistem var. Sistem var. Ona görə şeyh adına iftiradır. Şeyhana iftiradır. YouTube'da biz baxırıq ki, şeyhdan necə konkret cahil ərbi yerə Quran satışda hüccət götürülüb, o edən kafirdir. Bəli, bəli, şeyh deyir. Xüsusi müəyyən halları dilmiş kəlmələr imumi tesbih olunmaz. O yani müslümandır. Yaxşı, onu iki şeyden biri çıxır. Ya, onu bu yağısına qoysaq qabağımıza, bu yağısında, bu sözünə qoysaq, bu sözünə qoysaq. Onu, onu gərək, ya deyək ki, oraya götürsək. Şeyh'in sözler bir müzik geldi. Evet, evet. Abi biz neyinizi, biz bakıyoruz ki şey Tanrı mekamda neydi? Evet. Çünkü anlıyorlar soru çok büyük bir göz sağdı elhamdülillah soruşduq da şey deyir ki, məsələn, mən insanlar üçün səviyyə üçün, yani elm çatmış insanlar üçün olmuyor. Bu da deyir, bütün hardakı müsəlman ölkələrdə ona var. Onu, ben sen o yazdı, o mən bu yazdım. qoy, neyini getən? Bizim bir tərəfimiz, Qızılda, Qızıl tərəfində daha zıqlı gedir. Nədir? Gördüm, sayıyorum, sayıyorum. Quran sünnəli səhabələri Öz bizim tarafımız var. İsteyen kəs olsun, isteyen kitab olsun, kimin sözü olur olsun. abba. Bakır Ömərdən tutmuş, qiyamət günə qədər yaşayacaq hər bir kəs yox, fərqi yoxdur. Biz o tərəqə qoyuruq sözü. Quran sünnə, səhabə təhmin uyğun gəlincə göz qarşısındadır. Yəni bu lirik, lirik eşitliklər üçün başqa söz yoxdur. Uyğun gəlməyincə hər kim istəyir olsun, necə ki o vaxtı o e, məşhur Qaraqahın sözünü ki, bir dəfə bir məsələdən soruşanda deyir ki, Allah və Rasul belə buyurub, başqa bir daha deyir ki, Abbasın Ömər belə deyir. Deyir ki, mən qorxam Allah din başına göydən daş yağdırar. Mən deyirəm ki, Allah və Rasulu. Siz deyirsiniz ki, Abbas bura mən? Hə? Abbaqır Ömərin sözü Allah və Rasulun sözünün qarşısına qoymağı mümkün deyil qoyulsa. Əgər qoyulmursa, onlardan sonra kim sözü qoymağı mümkündür? Mümkün deyil. Ona görə hər kəs xəta eləyə bilir, hər kəs doğru deyə bilir. İmam Məhət Rəhməhullah deyir ki, hər kəsin sözü götürülə də bilir, hər sözün kəs sözü atla da bilir. Yalnız Əli Nəfnəməsin qəbrini göstərir ki, bu qəbrin sahibindən başqa. Bu sahibi, qəbrin sahibi, yəni Peyğəmbərin sözü hamılıqla götürülür, heç biri atılmaz. Çünki niyə? Niyə? Allah son Quranı buyur ki, Lə yəntəq anil həvə. O heç nəyi öz ağlından, öz başından, öz istəklərinə uyğun danışmır. İn huva illə vahiyyuhə. Onun danışdığı hər bir şey Allahın vəhiyləridir. Peyğəmbər hətta deyir ki, Allah'ın hamd olsun ki, buradan əlinə, barmağına, ağrını, ağzını içəlidir ki, Allah'ım buradan haqdan başqa kəlmə çıxmır. Hə. Ona görə o ancaq Allahın rəsuludur ki, ona Allah sağlıqlarına olsun, sözü atılmaz, hamılıqla götürülər. Ondan geri qalan hər kəsin xətası ola bilir, həqiqətin doğrusu ola bilir. Xüsusən bu, əgər Əbbaqır Ömər haqqında bilirsə, nəinki ondan sonrakilər, nə elmi, nə fəziyyəti ona çatmıyor insanlar. Ona görə bizim qardaş, qızıldanla dəqiq çəkən tərəzimiz var. O da Quran sünnə, nə nə? Səhabə anlayışı mühüm şərtdir. Kim əgər səhabə anlayışını kənara qoysa, zəlalətdir. Bu günlərin yeryüzündə olan bidətçilərin, hansı ki, Peyyəmbər s.ə.v. 72 firqədir, 73-cü doğru olan, ümmətin 73-cü yeri bölünəcək, 72 cəhənnəmdə yalnız biri cənnətdir. O 72 firqə hər biri təriqətləri var. Necə alimə buyurur ki, 72 rəis firqələrdir, baş firqələrdir. Amma onun hər birində qolları, firqələri, təriqətləri, məzəbləri, qanları var. Hər birinin ortaya çıxmağına səbəb Kəbə fəhminiz tərk olmağıdır. İlla ki, hamı elə Quran sünnə iddia eləyir. Hamı, hətta əl cəlası olan insan çağda axırıncıdır ya. Bəlkə İslamdan pay yoxdur. Çağırsan, soruşsan, Quran sünnə iddia eləyir. Elə yoxsa yox? Hamı Quran sünnə iddia eləyir. Amma siyasi yığışdırır. Parnos siyasi. Hər kəsin iddiası özünə belə buraxılsaydı, bütün bir dəfə doğrulardı. Hansı hansı olaraq da Peyğəmbər buyurub ki, yerdə xətt çəkdi. Sonra dedi ki, bu Allahın doğru yoludur. Sonra kənarında çoxlu sözə xətlər çəkdi. Və dedi ki, bunların hər birinin başında şeytan durub gözəlləşdirir. Onda onların hamısı doğru olmalı idi ki, yoxsa. Ayrıca səhabə fəhmi əxləsi olmasaydı. Hə, məsələ nədir? Məsələ hər bir şey duran sünniyət sahabə fəhminə çəkilər. Doğru gələn doğrulanan, doğru gəlməyən xəta olduğu bəyan olunur. O belədir. Quranda deyirlər ki, konferansı, Quranda və sahabələrdən dələ gətirir ki, dahilə üzü görən, görənlər var. Yəni, bu başına gələn şeylər deyir, yaxın, o görə biz sən bunu deyir. Öz məsələ açıq aydındır, bəllidir. Gün kimi açıq aydındır. Bunu deyən insanın elində payı yoxdur. O bir tərəfdən eşidib, digər tərəfdən xəbəri yoxdur. Olsa nəsə eşidib, tam savadsız, hərif tanımı belə deyil. Yəni, müəyyən bir şey istəyir, amma kamil şəkildə bir elmi yoxdur, ya alimlər zihni oturmuyor. Oradan buradan oxuyanda mümkün ki, bir adam bütün əsərləri, yəni nə İbn Həcər yoxdur aramızda, nə Şeyx Alban yoxdur ki, deyək ki, Şam məktəbəsində oxuyub tutarmış kimsə aramızda. Oxusun iki kitab, üç kitab, dörd, on kitab. Sonra, hamısı əskərən tərcümələr və yaxud da ərəbcə oxuyanlar 5 5 kəlmə başı üçün 5 Hətta rast gəlmişəm ki, adam var ki, oxuyur və dərs keçir, hədisdəki kəlməni doğru başa düşmür. Hədisdəki kəlməni doğru başa düşmür. Mümkündür bu. İnsanat, naqislik var. Aydındır? Biz buna görə kimsə qınamırıq. Amma qınanan tərəf odur ki, o səhvi yaxşıb ondan əl çəkməmək haqq gələndə. Qınanan tərəf budur haqq gələndən sonra, haqq bəlli ondan sonra ki, bu məsələ, yox, illa ki, mən dünən filankətin bunu eşitmişdim. Və bəzən insanları görürsən ki, bu da cahillik bir, əgər cahillik üzr qazandırmasaq, həmin adamlara görə hökm kəsək, bəzən insan görürsən, açıq, aydın dəlil gətirirsən, deyək ki, elə bu məsələdə və qeyri məsələlərdə hansısa kimdənsə eşitdiyi kəlməni buraxmaq istəmir də, möhkəm yapışır. Deyir, qardaş, bax, bu məsələ sənə ona görə üzr qazandırıram ki, sən özün bu məsələ cahilsən hələ. Yəni mən bu qədərə ayələr deyirəm, həzrə hələ sənə çatmır. Sən, niyə? Çünki sənə əvvəlcə başqa şey başa salıblar. El bilirsən ki, onun yozunu belə deyil, başqa gördü. Aydındır? Ona görə deyirəm, bütün məzhəblərin, firqələrin və s. yaranmağı əksərən, başqa səbəblər də var, əksərən nədəndir? Səhabə anlayışı olmamaqdır. Yəni, səhabə anlayışından cahil qalmaqlarıdır. Aydındır? Və səhabə anlayışı ən mühüm məsələdir. Peyğəmbər səhəmin səhabələr necə başa düşdülər? Əgər bununla getməsək, mümkün deyil ki, haqqına aid olasan. Hətta Rafizi, ən sonuncunun sonuncusu, Duruzi, Babi deyir ki, yox, haqq məndədir, dəlil məndədir, sübut məndədir. Kullüfiz bin, bir mənədəyhin fərixun, alta buyurur. Hər biri fərəhlənir, dururlar ki, doğru mənəm. Hər biri fərəhlənir ki, Qurana ki, doğru mənə. Amma biz ki, belə deyil. Biz həyatımız boyu oxuya-oxuya, öyrənə-öyrənə, araşdıra-araşdıra gedirik, öyrənə qədər. Quran, sünnə, səhabə fəhmi. Ola bizim bir neysə xəta edəsən, sabah öyrənəsən, ola bilir. Amma insan bir şeydən yapışıb, ona dəlil sübut gəlindən sonra, ona bəlli ondan sonra da üz döndərməyi əslində bir növ, bir növ ərat küfrünə bənziyir birbaşa küfrün özü olmasa da üz döndərmə küfrünə bənzəyir. Haqq gəlir, amma üz döndərir. Müəyyən şeylərə görə, qəlbində olan nifrətə görə adətən. Səbəblər hə, biri, qəlbdə nifrət yaradıb əvvəldən, hansısa e, hani, o şiddətlik yaradıb kiməsə qarşı. Bilmirəm, o sözü qəbul etmir. Ona görə yox ki, o haqq yoxsa batildir. Olsun sən danışanda bəri başlayır, danışıma başlamamış. O tərəfdə qəlbində yaradıb ki, mən qəbul eləməyəcəm. Daşdır, dəqiq düşdür, dəqiq düşdür. Bəlkə belə deyil soruşun, hər kəs öz içində onu, özünü bir təhlil etsin. Danışılmağa başlamamış, söz hələ qulağına çatmamış, artıq içində var ki, mən bunu qəbul etməyəcəyəm. Ona görə yox ki, haqdır, batildir. Ona görə ki, mənimki doğrudur. Hardan bilirsən ki? Nə oxumusan ki? Nə qədər oxumusan ki? Əslinə baxsan sən özün təqdir etsən. Əslinə baxsan sən özün cahil təqdir edirsən. Və həmin adamları axtarsaq, normal təqlidi icazələr görmürlər və təqlidə görə olubsa, hətta bidətçi və ya kafir deyirlər və s. Amma özləri təqliddədirlər. Çünki təqlid olmaq üçün müştəhid mütləq olmaq lazımdır. Təqlid olmaq üçün mütləqdən müştəhid mütləq, yəni hər məsələdə iştihad deməyi elmin çatmaq üçün təqlid eləməkdən. Yoxsa illa ki, məcbursan təqlid eləməyə. Bir və ya daha çox məsələlərdə. Az ya daha çox təqlid eləmək zorundasan. Aydındır? Ona görə var bu əmanətdir. Əmanət kim əgər onun öz sahibindən axtarmasa, araşdırmasa, haqq gəldə üz dönlərsə, dəlil sübut bəlli olandan sonra ondan çəkinsə, o artıq xəyanət edir. Allah Subhanahu qoyduğu bu əmanətə xəyanət edir. Əmanətə dəfalı olmaq odur ki, o gəldiyi zaman onu eşitmək, qəbul etmək, etiqad etmək əməl etmək, insanları ona çağırmaq, əmələtə ilə fəal olmaq budur. Axı, dörd dənə kitabı oxuyub tutarırlar və burada və girişirlər kitab-ı tofidə və onun şərhini başlayırlar keçməyə. Onların hələ yəni, dörd dənə ərəb kitabı. Hə, ərəb dörd məcələ ərəb hə. Təkcə ərəb dili öyrənmək üçün Mədinədə 4 kitabla yanaşı 32 kitab keçilir. 4 kitabla yanaşı 32 iki dənə dərs keçirir başqa. Yəni o dörd kitab iki ilə keçir. Yəni dörd semestrə deyək, dörd mərhələ keçir. Birinci mərhələdə Quran ə, həmin ərəb kitabı 3 kitab, ikinci mərhələdə 11 kitab, ikincidə 13, dördüncüdə isə toplamında 36 dənə dərs keçirilirdi. Yəni təkcə ərəb dili öyrənmək üçün kimsə 4 kitab kifayət kimi ki, mən hər şey yapmışam, bu kifayət deyil. Hətta onunla bərabər o şeyhlər deyirlər ki, gedin ərəbcə kitablar çox oxuyun, başa düşməsə belə kasetlərə qulaqın, şeyhlərin dərsində oturun, filan deyin. Ərəblərlə təmasda olun ki, danışasınız. Hələ nə qədər şeylər deyirlər ki, ərəbini öyrənə biləcək. Yəni, insan dörd şey olub, düzdür, müəyyən şey bilə bilir. Deməkdir ki, heç nə bilmir. Amma ki, insan kitaba girişir, özü öz başına. Kiminsə yanında oxuya bilər. Bir başın üstə öyrətməni olsun, topsun, məsələn, onu dinləsin, başa düşməyən başa salsın. E, nə gözəl, hamı belə öyrənir. Elm bizim dibində öyrənilir. Elmin öyrənmə yolu istənilən elmdə belədir. Aşbaz olmaq istəyirsə, ev aşbazın yanında oturmalısan, e, baxmalısan, necə tökür onu, hansını əvvəl, hansını sonra bilməlisən, sən o dilin dibində olmalısan ayrılmaması müddət, hansı bir müddət ondan bərabər olmalıdır. Paspas olmalıdır. Bu, hansı ki, qarın otarmasına ötürüdür. Söhbət dini elmlərdən gedir. Sən alimin dizin dibinə oturmayınca, alimin dizin dibinə böyümüyünca o elm deyil. Bir şeyh Afadan soruşdular ki, təkcə universiteti oxumaqla geyib dəvətçi olmaqla fətva vermək şeyxdiki yox. Təkcə universitet oxumaq, hansı universitet çox şey verir. Ümumiyyətlə doğrudan Allah həmd olsun bugünkü gün İslam ümumiyyəti dünyada yeganə yəni yerdir ki, belə yəni sünnəni yayaqdır. Allahın nuruna yeganə bir yerdir. O ilə bəli Şeyx Abbaddan soruşuldu ki, yəni təkcə universitetdə oxumaqla, şeyxlərin yanında öyrənmədən gedib fətva vermək olar? Şeyxdə yox, olmaz. Nə qədər ki, buradasınız, şeyxlərin dinində oturun. Şeyxin yanında oturanda təkcə ondan istifadə olmur ki, şeyx nəyəsə orada kitabdan oxudu, tərcümə elədi və yaxud başa saldı və yaxud şərh elədi. Şeyxin oturuşunda fayda var, duruşunda fayda var, təbəssümündə fayda var, asqırmağında fayda var. Ki, asqıranda əli tutdu tutmadı, əlhəmdə dedi, demədi. Məsələn, deyəlim ki, əsniyəndə əlini tutdu tutmadı, ya əsnəməyi qaytardı, qaytarmadı. Hamısı da fayda var. Gülməyində fayda var. Ki, hansı məqamda güldü. Gülüşü nə qədər idi? Dişləri görsəndə yoxsa təbəssüm elədi? Əxlaqında, hər bir şeyində. Hə, kimsə əgər şeyxlərin dinini öyrənməyibsə, elm o mənbədən gəlmirsə, o elə belə də başa düşəcək. Onun başa düşmək sanki mən sənin sənətini elə belə də özüm üçün nəzər nəsə artıq bir-iki dənə və yaxud da baxmışam şəkillərə, o barədə danışıram ki, filan, filan məsələn bu cür eləmək olar. Yəni mümkündür mən bir yəni hansısa şəkillərə baxım, sənət sənətindən danışım mümkündür? Heç nəzəriyyə belə bilmir o insanlar. Bu elm belə ötürülür, belə də ötürüləcək. Ta qiyamət günə qədər. Yəni məsələn buyurur ki, "Lə yəzəl ta'ifatun min umməti zahirən al-haqq, lə yədruhum men xazalahum." Bu ümmətdən ümmətdən haqq üzərində zahir olan bir toplum əski olmaz. Qiyamət günə qədər onlara onlara heç, onları alçatmaq istəyən belə onlara təsir edə bilməz. Qiyamət gününə qədər haqqı bilən, onu dəstəkləyən, onun arzuqə toplum, toplum qalacaq mütləq. Və bu, ancaq bu yolla gəlir. Səhabələr Peyyəməsin dizini bir öyrənmişdir. Var, nə qədər hədislər var ki, hədisdə gəlir ki, biz Peyyəməsin ətrafına oturmuşduq, biz toplanmışdıq və s. və s. ki, yəni, dizin dibində öyrəndik. Bax təbinlərə, səhabələrin dizin dibində. Hətta eşlərdə ki, filan keç, filan hədisi gedirlər onun yanına axtarırlar, tapırlar, görə doğrudan özü deyib. Hətta ən doğru insanların yolla gəlirdi hədis. Ki qalar, yəni ki, salamat adamların yoluna, amma deyirlər, yox, gedib birbaşa özündən. Elm belə öyrənir. Alimin dizinin dibində, alimdən 4000, 5000 km, 100 bin km o tərəfdə oturub, filan kəs filan fətvan verib, yaxud mən internetdə nəsə öyrənmişəm, elə bugünkü gün bəlaların çoxu, bugünkü gün bəlaların çoxu. Bəlalar məsələn həmişə var, bugünkü bəlaların çoxu internetdən gəlir. Problemlə internet şeyxlərindədir. Böyüklərim oturur 10 saat, 12 saat internetdə və sabah çıxır cəmaata fətma verir. Problem elə adamlardadır. Və yaxud da iki dənə kitabın tərcüməsini oxuyur. Əlbəttə problem olur. Sən o kitabı oxuyanda sənin hətta deyək ki, sələf şeyxlərindən birin deyək ki, şərhini oxumusan. Amma başa düşün, sənin başa düşməndən başa düşün. Olur ki, dərs keçən vaxtı insana açıq etməsində başqa şey başa düşür. Adi misal çeksək, deyək ki, bir e, ustanın yanında 2, 3, 4, 5 dənə şagirdi var. Hamısının qavraması eynidir. Hamısı eyni vaxtda götürür, bütün səviyyədə deyək ki, həmin sənəti qavraya bilir hamısı. Mümkün deyil. Dərs keçirək, görürsən qabağına ki, hədsi açın deyirsən, də tərcümə deyirsən, və şərhin deyirsən, onunla bərabər insanların tərif var. Biri çox götürür, biri alır, biri təmiz başqa məyana başa düşür. Tezdən düzəldirsən, başa salırsan. Təbii ki, bu hələ sənin gözünün qabağında dizilini olanda baş verə bilir. Nəyi ki, sən hansı uzaqda internetdən ya da deyəlim ki, hansı kitabdan Xüsusən o kitabə gəl müəllifi bəlli deyilsə, tərcüməsi bəlli deyilsə, kitabın adı bəlli deyilsə, kim toplayıb, haradan toplayıb, nə qədər artı, nə qədər azaldı, sən xəbərin yoxdur. Tərcümə oxuyursan. Yəni, orijinaldan xəbərin yoxdur. Xüsusən əgər belədirsə. Amma sən o, alimin dizin dibində oturanda, axıran onu mənbə, mənbədən götürsən, kökdən götürsən. Aydındır. Amma bu ittihamlar var ki, bunlar olub da olacaqdır. İnsan var idi ki, Allahın Rəsulunu ona Allah s.ə.v. ittiham eləmişdi. Deyəməsin ki, vay olsun sənin halı var. Mən ədalətli olmuyorsam, kim ədalətli olacaq? Cavabında. Yəni Peyğəmbərin zamanında belə Allah rəsulunun hansı o vəhiy gəlir. Yaradılmışların ən üstünüdür. İttiham edənlər tapılmışdı, var idi. Səhabələrin dönəminə bax. Səhabələrin dönəminə bax, görənlər çıxdı. Allah Rəsulun vəfatından həmən zəkatı inkar edən, onu verməyən, dindən dönənlər. Hələ bir az sonraya bax, bidətlərin qaynamağına bax. Xüsusən də Ömər Adamın qətlindən sonra. İş nə dərəcəsi alıb ki, birinci 30 illikdə Peyyəməsin vəfatından Əli radiyallahu anhya ilah deyənlər artıq meydana çıxmışdır. Bu səhabələrin dönəmində idi. Dünəm elə bir şey fitnələr olmayacaq. Elə bir şey iman gətirin deməklə fitnələr düşər olmayacaq heç kəs. Lakin bu dində hər kəsin müəyyən qədər payı var. Kimi ağır yük daşıyır, elmlə, imanla, təqvanla, kimisi yüngüldür, faiz yarpaqları kimi. Kimini fırtına gəlsə də yerindən tərpədə bilmir. Baxın, İmam Əhmədin həyatına Və kimisi yüngül belə məhkəndə belə çox güclü küləkdir onun üçün. O çoxdan havada fırlanır. Yax sağa, yax sola. Danışanı sələflikdən danışırıq. Tövhidi normal bilmirik, qardaşlar. Dünyaya o qədər baş qarışıb, ailəyə o qədər baş qarışıb, hər şeyə danışan sələflikdən danışırıq. Yekə-yekə danışırıq. Və başqalarını yergəndə heç bəyənmirik filan kəs belədir, filan kəs budur. Danışmağa nə var ki? Amma cavab verəcəksən, onu fikirləş. Danışmaq asan məsələdir. Hər danışan doğru olsaydı, hərçən ki, Quran sünnəni iddia eləyirlər, hər danışan doğru olsaydı, Peyğəmbər sən buyurmaz ki, sizlərdən bəziləri namazını onların namazının yanında qınıyar. Quran oxumağını, onların Quran oxumağını yanında qınıyaq. Amma vaxt verdi, dindən çıxıblar, ox şikarından çıxdığı kimi. Hələ təbiinlərin dönəmində xavariclərə əhlü dəlil deyirlər, dəlil əhli. Necə rəvayətlərə gəlir ki, onlardan biri Quran ayələrini müxtəlif yerlərdən elə saya bilərdi ki, sanki bir surəni ardıcıl oxuyur və adlarını, necə onların adlarından biri Həruri idi, biri Xavaric idi, biri filan idi, o cür onların adlarından biri dəlil əhli idi. Yəni, ancaq dəlil, dəlil, dəlil. Mən dəlilsəm, dəlil. Səh səhabə fəhmi yox. Mən dəlil istəyirəm, dəlil deyirəm. Və bununla, amma haqqında Peyğəmbərin ki, dindən çıxdılar, dedi ki, ox şikarından çıxan kimi. Ona görə hər danışan O deməkdir ki, hər dəlil gətirən artıq haqdır. Və xavarca günə deyir də, bəyəm, bir söz deyirlər. Xavarca nə deyirlər? Hökm Allahındır. Bəyəm, bir diyyət var şəriətə bu sözdə. Niyə xavaric pislənsin ki, əgər təhsil dəlil kifayət edəsəydi, hökm Allahın sözü ilə? Əlbəttə hökm Allahın. Amma xavariclər bu ümmətə, bu dində ən çox xəyanət edən insanlar olur. Yahudi nəfsanidəndir. Xavariclər ən böyük xəyanətə əl atan insanlar olublar. Nə rafizlər. Çünki bu ən böyük əmanəti Quran, sünnə, səhabə fəhmi əmanətini ən çox parçalayanlardır. Nə var ki, birinin pulu oğradı, birini öldürdü, birini silah elədi. İnsan sabah tövbə edər. Ola bilsin ki, ya haqqını qaytarar. Və yaxud da bir insanın haqqı ilə bağlıdır. Amma elə bir xəyanət edilər ki, o gün eləyib, bu günlə onların ardınca gedənlər və dindən sapanlar var. Arkadaşlar, ehtiyatlı olun. Hər kəsdən söz qəbul olunmaz hər kəsdən söz qəbul olunsa, mütləq qəlbdə kin, nifrət yaranacaq. Və bidət əhlinin ən əsas üsullarından biri də elm əhlinə qarşı bidət, e, ə, qəlblərdə kin yaratmaqdır. Harada görsən, elm əhlinin qeybət eləmək, onda olan xətaları araşdırmaq bu xavaricilərin yoludur. Bunu alimlər kitablarına qeyd edirlər ki, xavaricilərin yollarından biri elm əhlinin qüsurlarını axtarmaqdır. Qüsursuz insan var yeryüzündə. Kullu bəni ədəm xətta deyə buyurur Peyyəmbər s.ə.v. Bütün Adəm övladı xəta edəndir. Məqsəd nədir xətalar axtarmaqda? Gözdən salmaq. Gözdən salmaq. Çünki insanın qəlbindəki nifrət yarandı, kin yarandı, mütləq təkəbbürü gətirir. Təkəbbür gələndə əsər üçün elə belə gedir bunlar. Bu iblisin hiləsidir. İblis insanları nirişmə deyir ki, altaya azdıracağım. Azdırmağın ən gözəl yollarından biri budur. Gələcək ki, kin nifrət yəni mütləq təkəbbür gəlir. Təkəbbür ki, gəldi, elm ala bilməz. Elm alınmadığı zəlalət qapısı açıqdır. Kin nifrət yarandı mı? Mümkün deyilsə o insana söz qəbul etsən. Adam nifrət edən insana heç görüşmək istəmir, salamlaşmaq istəmir. Hə. Ona görə qəlblərə kim nifrət salırlar ki, səni öz dediyi altına, öz əsarına saxlaya bilsin. Rafizə səni nifrət edir, eləmir? Bacarsan bir rafidən otur münaqişə elə. Bacararsan? Sonra deyəcək ki, bərk rakəs bağladı. Aleyküm salam. Ona görə hər danışan o demək deyil ki, haqdan danışır. Hayır. Nə qədər ki, insan alimlərin dilin dibində böyümüyüb, 1, 2 yox, 5, 10, 20, 50 alimindən məlumatlar toplamayıb, onun əxlaqına, tərbiyyəsini tərbiyə, tərbiyələnməyib. Bu elə səbr eləsindir. Bu bir səbr eləsin. Əgər nicat yolunu axtarırsa, sələfin yolu elm almaqda budur. Sələfin yolu elm almaqda. Hətta bircə insandan dərs alsan, sən təqlikçi olacaqsan. Çünki sən bütün görüşlərin bütün fikirlərin bir alimin fikirləri olacaq. Xətası xəta, doğrusu doğru olaraq. Hətta bircə alimdən elm alsan kifayət deyil. Nə, demir ki, işte yoxdur. Demir ki, o ondan elm götürülməz, o baltalanmalıdır, yox. Amma kifayət deyil. 5, 10, 20 daha çox. Və dizin dibində oturaraq və elə bir şeydir ki, hər kəs öz sənətinə yelənəni bunu bilir. Hər kəs <clears throat> fikir versə, məsələn, öz sənətindən ona uyğun nəsə gələ bilir ki, artıq bu yaxşıdır, pisdir. Bilir ki, bu mal yaxşıdır, ya pisdir, ya bilir bu ki, e, deyək ki, hazırlanmış məhsul yaxşı yoxsa pisdir. Hər kəs öz sənətinə uyğun məsələləri ə, görəndə, hətta ona iyi gələndə bilir ki, o yaxşı yoxsa pisdir. Və elm də belədir. Bəlkə ola bilsin sənə çatmır. Sən dünən kim danışır, sən gözəl qəbzə ayə hədis verir. Filankət nə gözəl. Yaxşı danışırdı. Emosiyanı danışırdı. Qabaqlarındakı ağlada bilirdi. Ola bilər. Amma sən başa düşmürsən onun xətalarını sən görə bilmirsən. Çünki sənin ixtisasın deyil. Necə İmam Həkimə gəlib dedilər bir hədis barəsində dedi ki, zəifdir. Soruşlar sən necə buna zəif deyirsən? Nə araşdırmadın, nə heç demədin, elə belə deyirsən zəifdir. Ki, sən əgər bir zərgərə bir qızla aparsan, o sənə baxan kim desə ki, bu qarışıqdır, deyəsən, haradan bildin? Yəni, o işin sənətkarıdır. Və sən bunu bilməyin üçün gerək 20 il mənim dizimin dibində oturasan. Hə, elm belə an qardaşlar, alimlərin dizinin dibində. Və kimlər ki, o elm əhlini qınıyırlar, arxası danışırlar, onsuz öz elmləri heç olmamağa bir qırağı, bunu qoyuruq yəni kinlərindən, nifrətlərindən dolayı danışırlar, cahillikcəsinə, əslində bu tərəfdən baxsa problemi yoxdur, çünki kim haqqında danışırlar, əcrini qazanır, savabını qazanır, günahlarından yuyulur və heç kəs günahsız deyil. Amma digər tərəfdən baxsan, həmin qınanılmış insanlar, həmin elməhli kimlərin dizin dibində hansı əziyyətlərdə oturub elm alıblar, hansı çətinliklə, ailə uşağı tərk edib, səfərlərdə olub, səfər əziyyətdir bilirsiniz. Peyğəmbər buyurur ki, səfər əzabdan bir parçadır. İnsan əzaba qatlaşıb. Gecəsini, gündüzü, gözünü, ağını, qarasını sərf edib ki, elm alsın və bugün sən rahatsız danışırsan. Və sən əmanət. Sən əmanətə vəfalı olmaq. Yəni, bundan böyük xəyanət var. Allahın dinindən saptırmaqdan böyük xəyanət var yer üzündə. Bəs ağzı açıb bir kəlmə deyinə Allahdan qorxun gəlməz ki, mən danışıram, söz ağzından çıxır. Bir balaca Allah qorxusu gəlmədi qəlbə ki, birdən bu söz kimsə azdırar. Birdən doğru olmaz. Mən 50 yerdə oxumamışam. İki dənə kitab səhv eləmişəm. Ya mənim şeyxim internet olub tərəfə, o tərəfə onu yazan kimsə bilmirsən. Quraşdıran qoyan kimsə bilmirsən, xəbərin yoxdur. Və çoxunuz yaxşı bilirsiniz ki, onları qurraşdırmaq da, yazmaq da, ora əlavələr salmaq da, filanlar da çox asan məsələlərdir. Hətta şeyhlər deyərlər ki, dini kitabları kompüter variantı götürməklə, demir ha, internetdən, kompüter variantını götürməklə kifayətlənməyin. Mütləq orijinal kitablara qayıdın. Çünki orada hə, hətta qəsdən olmasa belə Qəflətlə sözlər düşə bilir. Sözlər düşə bilir oradan. Sən fikirləş ki, bugünlərim kimsə orada yazır, məlumat yayır, paylaşır və sən öz ağlınla başa düşürsən onu. Şeyhlərin, alimlərin yolun yox, sələfin fəhmin öz ağlınla başa düşürsən. Və sonra insanları buna görə üstünə xət çəkirsən və yaxud da doğru sayırsan kimisə. Hansı haqla? Ona görə hər kəs biraz düşünsün. Əgər sənə ağır gəlirsə, bir insanın bir manatla şükrünün hmm. ağırdır. İndi Allah buyurur ki, biz bu əmanəti yerlərə, göylərə, dağlara ərz etdik. Amma qəbul etmədilər onun ağırlığın səbəbindən, çətinliyi səbəbindən, sabah ona cavab vermək məsuliyyəti qorxusundan. Amma insan götürdü, o həqiqətən zalim cahildir. Ona görə qardaşlar, həm özümə, həm hər kəsə Allah üçün nəsiyyət deyirəm ki, ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı olun və o gündə, bu gündə bizim düşmənlərimizin ən böyük silahı qılınç deyil. O gündə, bu gündə İstəyir, yəni ilk əvvəl vaxtlarda gördülər ki, İslam izzətlənir, İslamın içinə girdilər onu parçalamaq üçün. Rafizi, xavar fitnələri yaratdılar və sonra digər firqələr və s. Və bugün də və sənin düşmənin səndən yaxşı bilir ki, sənə qalib gəlmək üçün sənin üzərində top tüfəklə gəlmək ehtiyac yoxdur. Bəlkə o cür gəlsiz qalib gələ bilməyəcək. Sənə qalib gəlmək üçün sənin beyninə, sənin qəlbinə fikirlər yüksək kifayət. Və elə fikirlər yürüdür ki, və insan var ki, baxırsan ki, bir il, beş il, on ildə namaz qılır, oruçdur filan, bir məsələdən qırağa çıxa bilməyib. İslam bəyəm bir məsələdə ibarətdir. Gecə, gündüz, hər məclisdə, hər yerdə bir məsələlər var. Uzağa iki, üçüncü yoxdur. Yəni, İslam deyə bəyəm bu qədər cılızdır. sadabilmeyeceğine. E bu iblisin en büyük hilelerinden biridir ve o insanlar iblisin devamsarıdır. İblisin en büyük hilelerinden biridir. Ki İbn-i Kıym Rahmanullah deyir ki bazen şeytanın azdırma yollarından biri odur ki insanı bir dini meselede mühkem yapıştır diğerlerini onu unuttursun. Diğerlerini unutturur. Beni bilir ki mesela ben filan mesela yaxşı öğrenirəm. Kəşk o məsələni yaxşı öyrənsəydilər. E, kəmin məsələn özündən elmsizdirlər, xəbərsizdilər, dərinliklərinə qədər baxsan. Və heç vaxtı, heç vaxtı qələbə yoxdur. Heç vaxtı nicat yoxdur. O kəslərə ki, onlar Quran sünnətə səhabə anlayışına tutmurlar. Və hər kəs Bir balıcı düşünsün. Nə qədər nəfsinin arxasına gedirsən bu sözlər deyəndə. Əgər sənə dəlil gəldiyi zaman, sənə haqq çatdığı zaman, nə qədər məzhəbim, yolum, təriqətim, mənim tutduğum yoldan doğrusu başqası yox deyə nəfsinin arxasına gedirsən, yoxsa nə qədər doğrudan səh səh səhabə fəhmini, sələf fəhmini qəbul edirsən. Mütləq insanın niyyətində hansısa bir növ növdə naqislik var. Mütləq niyyəti salamat olan insan Necə ki, Allah Quranda buyurur ki, iblis deyir ki, hər kəsi azdıracağım yalnız ixlaslardan başqa. Mümkün deyil ki, azdıra bilsin. O insana qoy bir qayıtsınlar niyyətlərinə. Qoy bir öz işlərini araşdırsınlar. Əgər mənə bir adam, beş adam, yüz adam xəta deyirsə, sən hamı yetən səyir, bu məsələ xətadır, bu belə olmaz. Bir otur fikirləş, nə olar ki? Otur bir düşün. Niyə fikirləşməyəsən axı? Deməli, hər hansı bir yerdə sənin niyyətdə xəta var idi ki, sən nəfsinə uymağın var idi ki, bu günlərin sənə bunu deyirlər. Bugün sən bu yoldasan. Ona görə bu əmanəti qorumaq üçün və bütün işlərin də kökü başlanğıcı ən birinci niyyəti düzəltmək, niyyəti islah eləmək, onun üstə çalışmaq, heç bir halda, heç bir variantda nəfsə uymamaq, heç bir halda nəfsə uymamaq. İkincisi, elmi elm sahiblərindən almaq. Elmi elm sahiblərindən almaq. Biz İmam Əhməd Rəhməllah buyurur ki, ya elm al və elm öyrət. Diqqət edin bu əzəmətli kəlməyə. Çalış ki, elm alıb elm öyrədənlərdən ol. Əgər bacarmasan, onda elm əhlini sev. <coughs> Əgər bacarmasan, heç olmasa nifrət eləmə. Əgər sənin qəlbində Allahın dinini, elmi daşıyan, daşıyan insanlara nifrət varsa, sən bil ki, artıq sən zəlalətdəsən. Nə qədər ki, nifrəti çıxarda bilməmsən qəlbindən, sən açıq aydın zəlalətdəsən. Sən bu məsələ şeytana yoldaşsan, iblisə yoldaşsan. Ya çalış elm al, elm öyrət. Əgər bacarmırsansa elm əhlini sev. Hər kəs elm almağı bacarmır. Ola bilsin ki, insan imkan çatmır. Vaxt baxımından, madiyyat baxımından, fiziki cəhətdən və s. Amma bacarmırsan, heç olmasa elm əhlini sev. Qəlbində sevgi yaşıyor. Çünki onlar Allah Rasulun vərəfələridir. Əgər onu da bacarmırsansa, heç olmasa nifrət eləmə. Çünki Çünki İmam Əhməd rəhməhullah başqa kəlməsində buyurur ki, alimlərin əti zəhərlidir. Bir insanın qeybətini eləmək haramdır, olmaz. Və haqqında buyurur ki, Allah sizlərdən biri ölmüş qardaşın ətini yermi? Bunlar heç distinizmi? Fikir ver, əgər o qeybət elədiyin alimsə əgər. Nəinki qeybət, böhtan elədiyin alimsə əgər, elməhlisə əgər. Ona görə zəhərlənib fəsada uğramaq istəmirsənsə, heç olmasa, sevə bilmirsənsə, heç olmasa nifrət eləməzsən. Allah razı olsun. Ya Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanət Allah bizi haqq üzərində sabit eləsin. Quran, sünnə, səhabə fəhmi üzərində sabit eləsin. Allahdan istəyirəm Allah subhanət Allah bizi bütün fitnələrdən qorusun. Və fitnələrdə sabit qalanlar o dediyimiz ağır yük sahibləridir o iman, təqva, elm sahibləridir. Hansı ki, onları o küləklər tərf edə bilmir, nəinki heç fırtınalar tərf edə bilmir. Və belə misallar çəksək, dedik İmam Əhməddə, İbn Teymiyyə və qeyrilərindən hansı ki, fitnələrə düşar olublar. Hansı ki, onun zərrəsi bugün bizə bəlkə heç başımıza gəlməyib. Altın kimi Allah subhanallah bizi bütün fitnələrdən qorusun, fitnəhindən qorusun. Ahir əvani, əlhamdülə Rabbil ələmin. Namaz məsələsi görə. namazın terkini küfürü gördüğüne göre heç kəsə biraz yaxın gəlin də namaz namaz namazın ölçüsünü bir də şirk məsələsi gəlin belə yaxın buyur buyur yəni biraz ədəblə lazımdır hər bir şey ədəb olmayan yerdə elm olmur heç vaxtda. Əgər bir yerdə ədəb yoxsa, orada elmi heç danışmaq istəyir. Yox, Məclis Xalbanı hə, istənilən halda. çörək yeyəndə də ədəb lazımdır, hər yerdə ədəb lazımdır. Elə Şeyx Alvan deyir ki, birinci ədəbdir, sonra eşqdir. E, namaz məsələsinə gəlincə, namazın tərkində kimsə əgər namazın tərkini küfür görürsə, bu barədə tərəf arasında ixtilaf olduğunu digər tərəf qınanılmır. Ona xavaric deyilmir. Kim əgər bu söz deyirsə, o xəta eləyir. Hərçən ki, səhabələrdən birisi rəvayət olunan ittifa, e, icma sözü, i, yəni icma olub olmağı orada kiçik bir ixtilaf var. Hətta icma olsa belə, oradakı küfür sözünün mənası nədir? Bunda ixtilaf var. Əgər orada icma olsa, heç olmasa ixtilaf olmazdı ki. Əgər məsələ icma olsaydı, ixtilaf olmazdı. İcma məsələdə ixtilaf yoxdur. Aydındır? Çünki qayda var ki, icmadan sonra gələn ixtilaf təsir etməz icmanı pozmaz. Əgər icma olsaydı ki, islaf olmazdı. Deməli, bu icma sözü var ha. Bu özü xətadır. Kim bunu yayırsa, onu ümumiyyətlə kim deyirsə ki, bu məsələdə icma olub, bağlandı, bunu heç bir alim deməyir. O adamı birbaşa bilin ki, onun elmdə payı yoxdur. Bax ki, Şeyh Seymin başqa yerə nə deyir? Şeyh Seymin rəhməhullah demir ki, məsələ təsirəsi icmadır. Məsələ əgər icma olsaydı, niyə ixtilaf oldu? Niyə İmam Əhməd, ya İmam Şafi, ya İmam Məlik və qeyriləri başqa sözdür? Deyirəm ki, Oradaki küfür sözünün məna nə idi? Söhbət bundan gedir. Deyirəm, oradakı küfür sözünün məqsəd nə idi? Aydındır. Qardaş, əgər bir məsələni danışmaq istəyirsiniz, söhbətin bir dənə namaz sözü namazdan danışın. Deyirəm ki, namaz məsələsində namazın tərkib küfür görənlərə biz gərəzli baxmırıq. Amma, amma ki, məsələdə şək yoxdur ki, haqq bu tərəfdir. Şək yoxdur bir zərrə qədər ki, namazı səhləngahdan tərkiyən kafir deyil. Lakin hər kim orayı görürsə, biz ona qərəzli baxmırıq, qardaşımızdır. Aydındır. Bu, buna görə də heç kəsə nə xavaric deyilmir, nə heç deyilmir. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ icma məsələsi deyil, məsələdə ixtilaf var, kökündən. İcma nəqil olunsa da, hətta kimsə icma etsədə o kiməsə nisbətdə icma deyib, amma o insan sözündə, amma əhəqiqətdə amma icma yox, ixtilaf var. Hətta icma olsa belə kəlmənin mənasında küfürsüz mənasını hələ alimlər sələflərimiz ixtilaf ediblər. Və bizim sələflərimiz ixtilaf edibsə dəlil üzərində bizim qaydamız odur ki, biz heç bir tərəfi qınamırıq. Sən qulaq asırsan yoxsa yox? Dəlil üzərində ixtilaf da, heç bir tərəf qınanılmır. Bəs sən dedi ki, alimləri sahabiyə qarşı. Aydındır. Mən də sahabə, yox, sən elə deyirsən, sənə elə gəlir. Sən o iddiadasan, amma mən başqa iddia, iddiadayam. Aydındır. Qardaş, sahabələr hamısını sözdə. Qardaş, başa düşdük. Onları da oxumuşuq. Amma mən sənə deyirəm ki, o ilə yanaşı digər tərəfdə oxumaq lazımdır. Məsələdə ixtilaf var. Şeyx Albani Qardaş, deyirəm ki, siz mübahisə eləmək istəyirsiniz. Mən sizə məsələdə Bəli, mən də deyirəm ki, səhabənin fəhmi sən dediyin kimi deyildi. Səhabə məsələ kafir demədi. Aydındır? Sən elə başa düşürsən. Ömər dedi payı yoxdur. Sən deyirəm elə başa düşürsən ona. Onda mən yox olardım. Aydındır. Məsələn, məsələn, Şeyx İbn Baz rəhməhullah deyirdi ki, namazı tərki küfürdür, düzdür? Bəs qabağında oturduğum şeyxlərdən biri Deyir ki, şeyx İbn Baza şəxsən sual vermişəm. Hətta məqamın ilgi dəstəmazlarından çıxırdı. Yaxınlaşmıyor ki, şeyx, namazın tərki hökmlərdir, küfür. Deyim, təkfir eləyə bilər mi? Deyim, yox, gedin dəvət deyin. Qulağa, deyim, təkfir eləyir, deyim, yox. Necə bəyəm, kafir təkfir olmur? Vallahi deyirəm, bu şeyxi, bu sözü Şeyx İmbazın tələbəsi olub, yanında dərs almış insandan mən şəxsən özüm eşitmişəm, seçmən yox, çox tələbələr eşitmişəm. Deyir ki, təkvir olunur. Deyim, Şeyx, bəs necə deyirsən ki, kafir təkvir olunmur? Şeyx deyir ki, insanları səhlənkarlığa sürükləməyin, dəvət edin. Deməli ki, onu ehtiyac babından deyir ki, insanlar namaz etsə səhlənkarlıq eləməsin olsa her şey pozdan şəxsəhullah. Namazı təkin küfür görür, görmür. Görür. Mən sənə bu dəqiqə göstərə bilərəm, çox soru yox. Bu dəqiqə göstərə bilərəm ki, məndə kitab öz dəstli xəttinə yazılır. Şeyx Bozdan deyir ki, əhl-i sünnə vəl cəməni etiqadına əsaslarından biri odur ki, namazı təkin küfür görmürlər. Kitab bu dəqiqə məndədir. Hə, hə də. Ne, o nə deməkdir? Başa düşmürəm sən sözü. Qarşımda hələ burada iki həftə var. Deyir ki, əhl-i sünnə cəməni etiqadıdır ki, küfür görmür. Yəni öz öz rəyi deyil. Bəs mən sənə deyirəm ki, görsən, ona görə məsələn başa düşmən biri o. Yox, sən başa düşmədin. Deyir ki, ağalar, sən başa düşmədin. Deyir ki, Əhl-i Sünnə Cəmaa etiqadını bilir, mən elə deməyəm. Deyirəm ki, sən sözə qulaq as. Əhl-i Sünnə Cəmaa etiqadından odur ki, böyük günaha görə heç kəs təkfir eləmirlər, necə ki namazın tərkinə görə təkfir eləmirlər. Kitab bu dəqiqə maşındadır, baxa bilərsən istəsən. Hə. Yaxşı, necə yanaşacaqsan məsələyə? صعب يوخ انما الكفر يا شيخ ما اظن ما شيخ ما اظن شيخ شيخ ما شيخ فوزان دي Ona görə Marakeşdən zəng gəlir. Aşağı. Mən qardaşım var, namaz qılmır. Sən kafirsən. O da mənə dedi ki, kim bizim salmağa təklif edərsə kafir olar, özü vasitədə o kafir. Qardaş, ona görə mən sən sən Şeyx İmbaz, bir mənə Şeyx İmbazın tələbəsindən danışdım sənə. Sən Şeyx İmbazın, mən Şeyx İmbazın kitabından dedim sənə. Sən indi əgər istəmirsən tək ki, beynindəkini çıxardıb başqasının yerdəsən. Qulaq as. Qulaq as. Amma biz alimlərin kəlməsini cəm edirik. Namaz məsələsi gəlincə bizdə problem yoxdur. Namaz məsələsidir. İki alim arasında ixtilaf olub. Alimlərdən kimi görüb belə, kimi görüb belə. Xavaric deyilmir. Namazın təsiri küfür görən insana xavaric deyilmir. Amma yəni insan xəstədir. Xəstədir sözün mənası nədir? Yəni özündə xəstədir. Yəni o bilsin ki, xəstədir, o bilsin ki, başa düşmür, məsələn, və ola bilər. Amma namazın tərkinə görə deyilmir. Amma bəzən də insanlar namazın tərkini səbəb götürür. Çünki bu pilləkənlərdir. Namaz tərki ət, filan, filan hakimiyyət o biri tərəf, dərənin o biri tərəfi. Hə, bu addımlarla gedildiyinə görə kimsə bunu deyir, aydındır? Kimsə boşa demir bu kəlməni deyəndə. Çünki bu əksər insanların bəhanəsidir. Namaz məsələsi şərəflərimizə kafir görən olub. Bəyən biz onları qınayırıq. Əslində deyir ki, böyük alimlərimizdir, Allah onlara rəhmətləsin. Aydındır? Doğru dinə, iki xəta etdiyinə bir əcri var. Söhbət namazdan getmir. Söhbət o kəslərdən gedir ki, namazı səbəb götürüb insanları öz bidətlərinə yuvarlayırlar. Sonra o insanlardan geçer. Hərçənki bu günlərin sən məsələn hansı məsələdən danışdın? Biraz öncə biz əmanətdən danışdıq. Bu dinin, bu elmi əmanət olmağından danışdıq. Amma cəmi 2-3 kitab oxumaqla, 2-3 dənə hansısa rolikə qulaq asmaqla biz artıq bir mübahisəyə qalxmaq iddiasına bu qüdrətə malikik ki, mən mübahisəyə, mən hazıram mübahisəyə. Nə ilə? Nə qədər? Neçə insan dinin dibində oturmaqla, neçə alimlə elm almaqla. Valla təhlükəli məsələlər qardaşlar. Hər kəsi təhsil eləyirəm birinci özümü. Bidət qapıları bax belə açılır. Və sən əgər qəlbə nifrət düşsə, sən istəsən buraya qəbul edə bilməyəcəksən. Çünki sənin qəlbində onu deyənə qarşı nifrət var. İstəsən belə, çalışsan belə qəbul edə bilməz artıq. Və bidətçilərin yolu odur ki, sadəlöv, qəlbinə iman daşıyan, saf qardaşları gəlib qəlbinə şübhələr salmaqla. Gəlib qəlbinə şübhələr salmaqla bu bidətçilərin yollarındandır. Aydındır. Həmçinin tövhid məsələsi. Sahabəyə qaytarmaq. Biz də qaytarırıq deyirəm. Qardaş. Nə üçün namaza? Zəkata görə qılıb çəkib başqa qırır. Özün bilirsən. Qırmaq başqa şeydir, döyüş başqa şeydir, küfür öpün başqa şeydir. Arada fərq var. Amma belə hadis var ki, belə bir hadis var ki, iman gətirir. İman gətirir, namaz zəkat verir və namaz bizim qibləmizə yönəlir. Bizim kimi namazdır və bizim kəşkimiz əşkən yemin 我说，他他妈是为了挣钱呀！